Գործարար կյանք։ Գործարար ջիղ։ Գործարար Արցախ։ Վարսիկ Հարությունյանն է խոսափողի մոտ։ Բարև բարեկամներ։ Ասում են, բրոշը պատկերի կառուցման ընդգծում է ճաշակի դրսևորում։ Կարծես նա պետք է շեշտադրման վերջին կետը լինի։ Այդ իսկ պատճառով այդքան դժվար է ընտրել այս կամ այն հանդերձանքի համար անհրաժեշտ բրոշներ, բայց այն կարելի է ստեղծել ինչպես շատ ոճերում, այնպես էլ բազմաթիվ նյութերից։ Բազմաթիվ նյութերից է բրոշներ պատրաստում նաև գործարար Մարինե Արզումանյանը, ով արդեն 20 տարի է զբաղվում է այս գործով։ Բարև ձեզ։ Այսօր դուք Արցախի հանրային ռադիոյի գործար Արցախ հաղորդման հյուրն եք։ Շնորհակալ ենք մեր հրավերն ընդունելու համար։ Спасибо, что пригласили меня. Մարինե ջան, դուք զբաղվում եք Э, Я збавлена бижут. У меня уже около 20 лет я занимаюсь этим. Ну, я создаю бижутерию, украшения, аксессуары. արդեն 20 տարի է, ինչ այդ գործով զբաղվում եք։ Да, у меня бренд, я назвала Марина Крему. Ինչ է նշանակում։ Крему – это с эсперанто, означает творчество. Ինչպես ծնվեց այդ գաղափարը։ Դա նախասիրություն էր, հետո վերածվեց ը, բիզնեսի, ինչպես ստացվեց, որ սկսեցիք այդ գործով զբաղվել։ Я работала в магазине для рукоделия. и там очень на примитивном уровне научилась делать серьги. А потом увлеклась, то есть у меня из тех же бус я поняла, что я могу создавать все время, то есть фантазия у меня безграничная, каждый раз я создавала что-то новое, совершенно отлично от другого, и, и очень легко у меня это получалось, то есть я увлеклась э, очень сильно, потом я начала делать из натуральных камней, потом начала привозить товары из Армении, из Грузии, ну, где бывало. И поняла, что это то, что мне интересно, то, что увлекаю, очень увлекает меня. Я очень люблю инструменты, работать с инструментами. А, И так это начало развиваться все дальше и дальше. Сейчас я учусь на ювелира. Надеюсь, уже выйду на другой уровень. Այո։ Նշեցիք, որ բնական քարերից եք նաև պատրաստում, այո։ Որտեղից եք ձեր բերում հումքը, որտեղից։ Это уже обработанные, естественно, камни, я их не обрабатываю. Я привожу в основном из Еревана или заказываю по интернету, но, к сожалению, сейчас уже невозможно это сделать. Ну, из Грузии тоже иногда покупала, путешествовала. Ну, вот так. Կոնկրետ ինչեր եք պատրաստում։ Ես э, հետևում էի ձեր Facebook-յան էջին եւ տեսա, որ հետաքրքիր, ինքնատիպ եւ կրեատիվ գործեր եք ստեղծում։ Այդ ամենի հեղինակը դուք եք։ Угу. Я, для меня очень важно создавать доп, как я это чувствую, потому что, конечно, очень много советов бывает, да, что вот сейчас это в моде, это в моде. Я, ну, я могу дать заказ, конечно, с удовольствием я принимаю заказы, и стараюсь, это для меня всегда вызов сделать что-то новое, но процесс создавания творчества для меня очень важно делать то, как я это чувствую, как я это вижу, потому что ну, это очень важно, мне кажется, вносить в мир себя кусочек себя, потому что ну, мода, э, многие делают по моде, многие... Очень важно делать то, что ты как хочешь это. А, и поэтому, да, чаще всего это авторские работы, и они чаще всего не повторяются, потому что материал тот, что ты не можешь найти. И я никогда не рисую, я даже забываю иногда, что я сделала. Я смотрю на клиентах, потом вспоминаю, что это я сделала, потому что я очень много уже бижутерии сделала за 20 лет. И каждый раз это, это процесс. То есть я в этот момент просто создаю так, то, как оно само диктует. Материал сам диктует, как его сделать в этот момент. Այո, ստեղծագործելու այդ մուսան գալիս է եւ ինքնիստիկյան է ստացվում։ Իսկ ովքեր են սպառողները։ Ну, честно говоря, конечно, я много продавала за рубеж. В Ереване я жила некоторое время. Очень, конечно, там иностранцы очень много покупали. А сейчас у меня два магазина в Ереване, где я выставляю свои товары. Uh-huh. А в Карабахе тоже у меня есть определенные клиенты из-за того, что у меня специфический вкус. Я назвала это бохо. А у меня более в этом стиле. То есть, конечно, это для любителей. Определенные клиенты есть, но сейчас я очень хочу, чтобы в Карабахе тоже я м, нашла магазин, где я могу выставлять свои товары и, ну, конечно, по спросу тоже работать. Պաստորեն Մարինե ջան, Երևանում դուք ունեք երկու մասնագիտացված սեփական խանութ, այո, որտեղ միայն ձեր ապրանքն է։ Մարինե Нет, Կրեմոյի։ Нет, не мои магазины. Это два магазина, где я выставляюсь. Իսկ Արցախում կոնկրետ ուզում եք սեփական խանութ բացել, այո։ Я в дальнейшем, конечно, мечтаю об этом, чтобы у меня была как бы мастерская чтобы, ну, и мастерская, и мои работы я могла продавать. Это, конечно, я мечтаю об этом. Но хотела бы и в других магазинах, где я бы могла просто выставлять свои товары. Քիչ առաջ խոսեցիք այն մասին, որ հետաքրքիր գործեր եք ստեղծում։ Կոնկրետ այդ դիզայներական լուծումները ձերն է, դուք եք ստեղծում դա։ У меня нет образования вообще художественного, я вообще психолог по профессии. И не могу, и поэтому у меня нету, мне часто бывает, что говорят, надо вот так, ну, советы дают, как бы, какую форму придать. Я, честно говоря, никогда не слушаю. Я просто делаю так, как я это чувствую. И, конечно, я пользуюсь интернетом иногда, мне интересна техника, как это было сделано, собрано. Без этого, конечно, постоянно я в поисках красоты, э, чего-то нового, все время хочется развиваться, но в процессе создания создание чаще всего это авторская работа получается։ Իսկ մասնագիտությամբ э, հոկեբան լինելը թերևս դա նույնպես ձեզ օգնում է, ասենք, առավել եւս երբ մարդու հետ շփվում եք, ըստ երևույթին նրա հոկեվիճակը արդեն ձեզ հարազատ է դառնում եւ ընկալելի է լինում այս գործը ինչպես անել, այո, եղել են նման դեպքեր։ Я, честно говоря, используюсь символы часто. Я верующий человек, я очень часто христианские символы тоже использую или смысл туда вкладываю. Ну, не могу сказать, что я прямо использую какие-то психологические навыки, скорее всего, на интуитивном уровне. Просто чувствуешь человека, когда что-то заказывает, ты стараешься сделать так, чтобы этому человеку было приятно. И очень часто я попадала в точку. Я, например, создавала там а, брошку и потом там из Библии, там все, человек говорил, что это очень важно, для него это имеет огромный смысл, то есть это было, конечно, очень неприятно, что ты попадаешь в точку или ты какой-то смысл вкладываешь, а оказывается для этого человека очень важно, и он это чувствует в этой там броши или э, в Это очень интересно бывает. Я очень люблю арт-терапию. Mm-hmm. Я очень хочу использовать, э, ну, это как-то совместить. А, ну, не могу сказать, что пока получается, но часто в своих постах я вот э, начала использовать это арт-терапию, символику, интерпретацию арт-терапии. А, что, какой символ, что означает э, в архетипах. Там, ну, в общем, пытаюсь это совместить как-то. Իսկ կոնկրետ ասենք, պես արտասահմանում ապրող հայերը առավել կարևորում են հայկական գործերը նրանց հետ պայմանավորվածություններ ձեռք բերել եք արդյոք ձեր արտադրանքը նաև այնտեղ վաճառելու հարցում Пока нет у меня определенного такого, куда бы я могла давать на продажу. У меня есть э, клиенты, которые иногда заказывают, но, к сожалению, за плакат. Вот у меня заказ, я не знаю, как я пошлю. Есть люди, которые мне финансово помогли, я смогла ювелирные инструменты купить благодаря им, потому что они очень дорогие, я, конечно, не смогла бы сама. Но пока вот так выставляться определенно, чтобы вот, э, это было на постоянной основе, пока нет. Надеюсь, найдется. Այո, հուսանք կլինի եւ նաեւ առաջկա ծրագրերի մասին խոսենք, նշեցիք, որ այժմ դուք կրթություն եք ստանում, այո, եւ հետագայում ինչ ծրագրեր ունեք կոնկրետ բիզնես ոլորտում։ очень важно вот освоить онлайновский вот этот э, маркетинг. Для меня это немножко сложно. Это хочу учиться в этом направлении. Э, ну вот я, как я сказала, ювелирное дело. Э, я, мне нужна мастерская, то есть я должна делать мастерскую, не знаю, пока дома или возьму территорию. Это все вот такие сложности. Ну, хочется более такой создавать. То есть я сейчас в основном сборкой занимаюсь, ювелирным делом. Хочется более авторские работы делать. А, и в дальнейшем вот мечтаю магазин. Вот это мои самый важный вот такой план будущее. Մարիներից տեսականիների ավելացման հարցում, ասենք նոր տեսականիներ, որպեսզի լինեն ձեր գործերում, մտածում եք այդ ուղությամբ։ Ну, слава богу, дублакат я накопила много материала, пока могу создавать. То есть я из того же, того же камня могу несколько видов сделать благодаря своей фантазии. И в дальнейшем, вот как я говорила, ювелирное делать я научусь. Я уже смогу сама эти фурнитуру делать, детали делать более интересные, более качественные. Но это дело времени. Մարինե ջան, շնորհակալ ենք մեր հրավերն ընդունելու համար։ Հուսանք առաջիկայում ամեն ինչ լավ կլինի, խաղաղություն միայն լինի եւ մենք կհանդիպենք ձեր խանութում արդեն։ Да, спасибо, Амен. Большое спасибо за приглашение. И вам удачи. Հաջողություն ձեզ։ Մարինե Կրեմոյի զարդերը իրենց ինքնատիպությամբ գրավել են շատ ու շատ կանանց ու աղջիկների։ Այսօր դրանք միայն Արցախում եւ Հայաստանում են, սակայն հուսանք աշխարհագրությունը կնլայնվի եւ շուտով Մարինե Կրեմո բրենդը հասանելի կլինի նաեւ արտերկրում։ Այսքան ենք նախատեսել այսօրվա համար։